gribas teikt tā pamatiem eh, baznīcas sociālajā mācībā, un šodien pievēršamies cilvēku tiesībām, bet pirms vēl ļoti specifiski runājam par cilvēku tiesībām, eh, vēl viena maza nodaļa, eh, kā tāds turpinājums tam pamatam, uz kā tiek būvēts šīs cilvēktiesības, ir sabiedriska būtne, cilvēks kā sabiedriska būtne, un arī to mēs šorīt ātri izlasīsim, pārdomāsim. Manuprāt, eh, šī tēma ir tik ļoti eh, pašsaprotama un tik ļoti bieži lietota, kad varētu šķist kā tāda banalitāte un tomēr iespējams, kad baznīca sociālā mācība runājot par šo piedāvā arī aizdomāties par kādiem aspektiem, kas varbūt tās nav bijuši priekšplānā un līdz ar to ir tā vērts, lai uh, iedziļinātos un pārdomātu. Jā, cilvēks sabiedriska būtne. Cilvēks ir sabiedriska būtne, jo tādu viņu vēlējies Dievs, kas viņu ir radījis. Tā uzsāka šie nodeļi cilvēks kā sabiedriska būtne, jo Dievs tādu viņu, tas ir cilvēku mūs visus jūs, rādījuma arī klausītāji, mūs visus ir radījis mm, Dievs. Un tas ir mm, ļoti būtisks aspekts, ko jāņem vērā, kad mm, mēs lasījām un pārdomājam arī par dažādiem citiem aspektiem, kā bija, piemēram, brīvība, brīvība kā būtiska um, cilvēka um, tāda um, uzbūves daļa vai kā lai saka, vienlīdzīga cieņa cilvēku neatkarīgi no jebkādiem raksturojušiem lielumiem vien, vienlīdzīgā cieņa, kas mums tiek nodrošināta, tātad šī neatkārtojamība un atvērtību uz transcendentu, atvērtību uz Dievu, um, cilvēks kā veselums, visi šie aspekti uh, ir uh, veido mūs kā personības, kā cilvēkus uh, ar lielo burtu un, protams, arī mm, tas, par ko mēs šodien runāsim, būs uh, sabiedriskais raksturs, cilvēka sabiedriskā daba, iespējams pat vēl labāk eh, to pārdēvēt, eh, paskaidrot. Jā, tālūk. Un tad, protams, būs arī eh, paš, uzsāksim, nevis ne, nepabeigsim, bet uzsāksim pārdomāt arī par cilvēku tiesībām. Tik bieži vien piesaukts termins un jēdziens, ko tas nozīmē vismaz baznīcas tādā skatījumā. Uh, Eh, un par to arī pārdomāsim. Bet gribu atgādināt telefonu numuru tev, ja tu gribi iesaistīties šajā katehēzē, uzdodot jautājumus vai, protams, padaloties ar savām pārdomām par to, ko tu dzirdi šajā tematikā. To tu vari darīt sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot 679 69 131 un tad kopā mēs varētu pārdomāt <clears throat> šīs eh, eh, ļoti būtiskas pat tēmas. Jā, un sākam eh, domāt un pārlasīt un pārdomāt <clears throat> pirmo šīs dienas tēmu, tā kā ievadu cilvēktiesību tematika, un tas ir cilvēks kā sabiedriska būtne. Jā, nu, jau lasīju, kad uh, Dievs mūs ir radījis kā sabiedriskas būtnes, ikvienu cilvēku kā sabiedrisku būtni, eh, kas uz racionālu, eh, kas kā brīva un atbildīga būtne eh, tika radīta, kas atzīst nepieciešamību iekļauties sev līdzīgu būtņu vidū un sadarboties ar tām, un kas ir spējīgi uz kopību ar šīm būtnēm, tas pazī, tās pazīstot un mīlot. Eh, nu tā ļoti uh, detalizēti iespējams uh, tiek aprakstīts šis sabiedriskais raksturs, mūsu cilvēku sabiedriskais raksturs, bet uh, principā uzsverot to, kad mēs esam tendēti, orientēti uz to, lai sastaptos ar otru cilvēku, lai būtu uh, kopā ar citiem cilvēkiem, un ka mūsos ir šī dabiska uh, spēja ielikta veidot šīs attiecības un ne tikai spēja, bet arī vēlēšanās veidot šīs attiecības. Un, un kad uh, tas arī ir tas, kas savā ziņā nošķir mūs no uh, cita, citām uh, būtnēm. Uh, sabiedrība ir tādu personu kopums, kuras organiski kopā saista vienotības princips, kas pārsniedz katru no tām atsevišķi. Vienotība, šī um, tiekšanās pēc vienotības ir tas, kas mūs uh, saved kopā un kas arī savā ziņā tā kā ir um, pārsniedz mūsu individualitātes uh, kaut kādā mērā vismaz, vai nekad tā vienotība ir tas, pēc kā mēs uh, tiecamies, uz ko mēs uh, dodamies un kas um, pārsniedz katru no uh, mums atsevišķi ņemot. Man liekas, tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts, jo tu daļa arī lasīsim un dzirdēsim par kopīgo labumu un par to, ka jā, tam, tas ir arī viens no tādiem pamatiem šajā sabiedriskās būtnes tādā raksturojumā, tā tiekšanās pēc kopīgā labuma un arī kā pamatu kopā būšanai tam, ka mēs vispār varam kopā sanākt un kopā arī uh, dzīvot un, un attīstīties un, un augt un pilnveidoties, vai ne? Tālūk, um, <clears throat> tāpēc jāuzsver, ka kopienas dzīve ir dabiska iezīme, tā raksta šīs dokuments, baznīca sociālā mācība, kas cilvēku dara atšķirīgu no pārējām zemes radībām, uh, nu jā, e, šī kopīgā dzīve ir mūsu cilvēka dabiska sastāvdaļa un nošķir mūs savā ziņā no citām uh, zemes radībām. Man, ja tā e, godīgi tagad domājot, es tā, hm, bet ir ļoti daudzas zemes radības, kas arī līdzīgi dzīvo baros. <laughs> Man, man šajā ziņā varbūt tās mēs drusku kritika, varbūt tās nemaz tik ļoti neatšķiramies. <laughs> Mūs varbūt tās tomēr kaut kas cits vairāk atšķir un, un, un, un padara unikālākus. Bet jā, šeit, šeit tiek teikts, jā, ka eh, šī kopienas dzīve ir eh, dabiska iezīme un tāda, kas atšķir no pārējām zemes radībām. Sabiedriskā darbība ietver īpašu cilvēku un cilvēces zīmi, personu kopību. Aha, tālūk. Tātad šī, e, šī personu kopība ir tā, kas e, raksturo mūs ar sabiedrisko e, dzīvesveidu. Sabiedriskā dzīve nav kaut kas tāds, kas atrodas ārpus cilvēka. Cilvēks var augt un savu aicinājumu īstenot tikai saiknē ar citiem. Iespējams, šis ir vēl uh, tāds, nu, eh, iespaidīgāks vai tāda eh, būtiskāka atziņa, kas eh, mums tiek piedāvāta, un tas ir, kad mēs varam mm, savu, savu cilvēcību realizēt un arī savu aicinājumu, kā cilvēki varam realizēt tieši esot kopībā ar citiem cilvēkiem. Savu aicinājumu īstenot tikai saiknē ar citiem cilvēkiem. Un tas neatiecas šajā gadījumā uz eh, tādu reliģisko mm, aicinājumu, bet kopumā uz mūsu cilvēcības tādu uh, kopīgo, ja tā varētu teikt, aicinājumu, ka mēs varam sevi īstenot, būt patiesi laimīgi, ka mēs varam attīstīties, ka mēs varam sniegties pēc tā progresa, kas arī mūsu tāda um, eh, nerakstīta <laughs> um, rakstura īpašība varbūt tās ir, ka to visu mēs varam panākt un izdarīt tikai tad, ja mēs esam uh, kopībā ar citiem cilvēkiem. Uh, ja mēs veidojam šo kopienu un nevis uh, gluži otrādi uh, no tās norobežojamies, izolējamies. Es domāju, kad eh, šim, šim raksturojumam, kas mums šeit šobrīd tiek piedāvāts, mēs varam redzēt arī ļoti spilgts piemērus eh, nu, nesenā vēsturē, kas bija saistīts, piemēram, ar Covid laiku, man šķiet ļoti daudz tika uzsvērts mm, tas, kā cilvēki cieš un, un, un nu, pat mokās dēļ tā, kad tā uzspiestā izolēšanās eh, cilvēkus padarīja aizvien uh, um, ehm, ievainojamākus, uh, eh, un, un jā, un manuprāt, eh, tas bija tāds ļoti spilgts um, piemērs tam, vai tā, tāda situācija, kurā mēs apzinājāmies ļoti skaudri, varbūt tās pat eh, šo mūsu um, kopienas raksturu, cilvēku kā sabiedriskas būtnes um, raksturu. Un, jā, un šeit tas uz, šis uzsvars uz to, ka mēs esam uh, spējīgi pilnvērtīgi īstenot savu um, aicinājumu tikai kopībā. Uh, vēlreiz to ļoti spēcīgi uzsver. Nu, gribas teikt tā, nebija, nebija jāpiedzīvo uh, tādi covidi un, un citi posti un nelaimes, lai to apzinātos, uh, par to jau runājam baznīca sociālā mācība e, daudz un ilgstoši, un ne tikai sociālā mācībā e, par šiem aspektiem runā arī citos dokumentos un citos aspektos runā par šo e, sabiedrisko cilvēku, sabiedrisko raksturu, jeb tādu īpašību, kas ir uh, Eh, būtiska mūsu eh, kopīgai, kopā būšanai un, un, un šīs kopā būšanas būtisku nozīmi mūsu arī sabiedriskajā tādā izaugsmē un pilnveidē. Nu tālūk, um, ejam muzikālā pauzē <clears throat> un atgādinu, ja tu eh, dzirdi mani šobrīd un gribi uh, uzdot jautājumus vai varbūt tās padalīties par savu pieredzi, tad to tu vari darīt sūtot īziņas vai zvanot studijā uh, un varbūt tās uh, padalies ar to, kā ir, eh, kā tu piedzīvo šo savu sabiedrisko dabu, eh, kā tu jūties sabiedrībā un, un kas tev šķiet būtu būtisks, lai tu labi justos arī tajā sabiedrībā, kurā mēs atrodamies. Īziņas var sūtīt 266 77 272, bet zvanīt 679 69 131. Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un turpināsim šo aspektu par cilvēku kā sabiedrisku būtni ejot un būvējot uz to arī izpratni par cilvēku tiesībām. Kungs, radītāji, tev slavu un pateicību dziedu. Tu rokas sniedz, kad krītu, un spēku dod man celties un tālāk iet. Mans radītājs, tev slavu. vērtības skaitu ar saviem vārdiem. Es tevi apliecinu, lai tu manu ļauno sirdi māci žēlstību saprast. Katru jaunu rītu tavu klātbūtni atrast, bet kad vētra neapstāj, tu man neatstāj. Par to te pateicību ziedu mans radītāji. Un dienā, kad tavu pacietības uzstāj, paldies tev tās par to, ka grēkam pārvilki krustu. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit es priesēts jaunis un dienas katehēsē runājam par baznīcu sociālo mācību un pamazītiņām, pamazītiņām uzsākam tēmu, um, cilvēku tiesības, bet pirms vēl runājam tieši par cilvēku tiesībām un baznīcas skatījumu uz cilvēku tiesībām, tad arī būtisks aspekts, cilvēka personas būtisks aspekts, un tas ir sabiedriska būtne, cilvēks kā sabiedriska būtne, jā, un es ticu, kad varbūt tās uh, liela daļa pie sevis padomā, nu tas jau nav nekāds jaunums, tā tas laikam tiešām arī ir, mēs pieļau, ka visi apzināmies, bet varbūt tās ir vērts ieklausīties un arī apzināties vairāk, ko tas, kādā veidā tas ir saistoši mums visiem tādā gadījumā un, un par ko tieši e, mēs esam aicināti aizdomāties, kad sakam sabiedriska būtne un un tas, manuprāt, ir tas vērtīgākais šajā, um, šajā uh, sadaļā. Tātad, tas, ka cilvēks ir sabiedriska būtne, automātiski nenozīmē, ka viņš ir atvērts kopībai ar citiem un sevis dāvāšanai. Cilvēks sevī atklāja nesabiedriskuma asnus, individualistisku noslēgtību un tendenci citus pazemot. Šo iezīmju cēlonis ir viņa lepnība un egoisms. Tālūk, mums ir dota šī spēja, mēs esam aicināti un radīti eh, kā sabiedriskas būtnes, un, un mēs apzināmies arī to, ka eh, tikai kā sabiedriskas būtnes, kā attiecībās ar līdzcilvēkiem mēs varam pilnvērtīgi attīstīties, augt, un eh, man, es gribu arī teikt laimīgi būt, bet vienlaikus, nu, tas ir, citviet jau mēs par to lasījām, ka mēs, mums, mūsos ir arī, nu, uh, tā otrā puse, tā sliktā egoisma, lepnības, nenovīdības un tā tālāk puse. No nu, šeit tiek nosauc, nosaukta lepnība un egoisms kā cēlonis individualiskai noslēgtībai, nesabiedriskumam un tendencei citus pazemot tālūk. Nu, mums, mēs kā sabiedriskas būtnes, varam realizēt sevi – tikai kopībā ar citiem, bet vienlaikus jāapzinas, ka mūsos ir arī šī otrā puse, kas traucē mums realizēt sevi un kas ir par šķēsli un, un kad ir jānotiek šim darbam ar sevi, ja? varbūt tās atkal izklausas vienkārši, bet šim darbam ar sevi, ar savu ego, ar savu lepnību, lai tiešām varētu tad arī īstenot šo savu potenciālu, kas mums kā Dieva radībai ir dots, un šis potenciāls, kas pieprasa no mums, eh, pretēji rīkoties pat arī pretēji tam, kā varbūt tās mūsu kaut kādas iekšējās tendences liek mums rīkoties, nu, tas ir egoistiski un lepnībā bāzēti, noslēdzoties no citiem, esot uh, riebīgiem pret citiem, <laughs> eh, pazemojot eh, citus tā, un, nu jā, un nesabiedriskiem at, e, at, esot. Cita lieta ir, ja, ja mm, ir mūsdienās ļoti mm, bieži nākas dzirdēt par, piemēram, autisma kaut kādā spektra traucējumiem vai kaut kādām citām lietām, es domāju, tā ir cita lieta, kas tur, iespējams, tas nav lepnība, bet tomēr eh, kāda uh, Nu, veselības problēma, slimība vai, vai kā lai to nosauc, eh, un, un, un manuprāt šeit arī to nevajadzētu eh, gluži sajaukt un, un uzdot visu par, kā teikt, ļaunā eh, darbību, un tomēr mēs esam aicināti apzināties arī par to, ka tā mūsu idille ir, mūsu arī cilvēciskā daba ir ievainota un, un šie ievainojumi uh, Eh, citviet mēs teoloģiskā valodā saucam par grēkiem, izpaužas šādā veidā. Visam, visā tajā, kas iet pretēji mūsu um, dabai, ja? ja tā varētu teikt, pretēji mūsu dabai kā dieva radībai šeit, es domāju. Nu jā, eh, un, protams, darbs ar sevi, um, lai mēs varētu attīrīties un, un, un, un, un tiešām tā varbūt tās balstīties tajā eh, Dieva radītajā plānā par to, kādi mēs esam. Cilvēki apvienojas stabilās grupās, lai sasniegtu kopīgo labumu. Arī atsevišķajām kopības formām citai ar citu jāveido solidaritātes, saziņas un sadarbības attiecības, lai kalpotu cilvēkam un kopējam labumam. Tātad cilvēks Eh, cilvēks var, eh, cilvēki tikai kopīgi apvienojoties grupās, stabilās grupās, kā šeit tiek teikts, eh, var sniegties, var tiekties pēc, var veidot šo kopējo labumu, un, un šis princips attiecas arī uz dažādām kopības formām, kur ir savstarpēji jāveido šī solidaritāte, jāveido šīs attiecības, sadarbība, uh, lai tad varētu arī tiešām šis kopējais labums būt pamats, uz kā mēs veidojam mūsu attiecības un kas arī nodrošina galu galā mums no nu, tos mērķus, pēc kuriem mēs tiecamies. Jā, kopējais labums ir būtisks princips, un par to mēs nākošajā nedēļā lasīsim daudz sīkāk, kā viens no, tā teikt, baznīcas sociālās mācības pamat principiem ir šis kopējais labums. Tā kā par to mēs daudz vairāk pārdomāsim kā tikai e, šodien, bet šeit jau mēs sadzirdam iezīmi, kad mūsu šī sabiedrīskā daba, um, neskatoties tā, uz to, ka tā ir, mm, nu es saku, ievainota, um, tomēr ir vērsta uz šo um, kopību, un, un ka caur šo kopību mēs varam arī tikai uh, um, tiekties pēc, ehm, pēc kaut kā laba, ja tā varētu teikt, pēc, pēc attīstības, pēc progresa, pēc izaugsmes, vai ne, un būt patiesi laimīgi īstenojot šo savu aicinājumu, kā, kā mēs lasījām, bet, ehm, jā, kad šis kopīgais labums ir, ir tas, kas arī mūs kopā arī apvieno, un, un tas savā ziņā ietver to, ka mēs pārkāpjam drusku pāri savam lepnī, savam lepnumam, savam egoismam, kas arī diezgan, <laughs> ja tā var teikt, dabiski mūsos izraisa vēlmi norobežoties, citus pazemot, ja? nu, tas, par ko lasījām, vai noslēgties, tādā individualismā ieslīgt. Nu, tālūk. Cilvēkam raksturīgais sabiedriskums nav vienveidīgs, tam ir daudz dažādu izpausmu, tā saka šis dokuments. Kopīgais labums ir atkarīgs no veselīgas sociālās daudzveidības. Mm? Tas arī um, nevis vienveidības, bet daudzveidības šeit tiek teikts, ka šī kopīgā labuma, uh, kopīgais labums ir, uh, ir arī šajā slēpjas ar šajā sociālajā daudzveidībā. Dažādās sabiedrības daļas ir aicinātas veidot vienotu un harmonisku veselumu, kurā katrai būtu iespēja saglabāt un attīstīt savu individu, in, identitāti un neatkarību. Tālūk, un um, es domāju, atkal te mums, te mēs esam aicināti aizdomāties par to, kad uh, kopīgais labums, ir sabiedriskais raksturs, kopīgais labums, un kad to visu mēs varam īstenot nevis uh, novienādā, novienodājot eh, visu sabiedrību, un nepareiz laikam izteicu šo vārdu, mm, eh, padarīt visus vienādus. Nē, bet gluži otrādi, apzinoties arī, ka šī daudzveidība ir tā, kas, ir, kas var nodrošināt tiešām, ka šī kopējā labuma princips ir efektīvs un ka tas arī dod eh, vēlamo rezultātu. Mm, mm, tai brīdī, kad mēs veidojam, kā šeit tiek minēts, harmonisku veselumu, kurai, kurā katrai, eh, katram šīs eh, harmonijas eh, vienībai ir iespēja saglabāt savu identitātu un neatkarību. Nu tālūk, tātad vienotība, bet vienlaikus nevienādošana, nu savā ziņā tā kā iztukšojot no, no tām unikalitātēm, no tām identitātēm, ar kurām mēs dzīvojam, Mm, atņemot arī neatkarību, nē, ne, tas ir pretrunā arī šim baznīcas sociālās mācības principiem. Nu, tālūk, lai veicinātu to, kā ar vien vairāk cilvēku iesaistās sabiedriskajā dzīvē, ir jāatbalsta brīvi izvēlētu ekonomisku, sociālu, sporta, atpūtas, profesionālu, politisku apvienību un biedrību dibināšanu, kā atsevišķā valstī, tā arī pasaules mērogā. Tā attīsta personas spējas, it īpaši iniciatīvu un atbildības sajūtu. Tā palīdz nodrošināt personas tiesību ievērošanu. Tātad šī, šo, veidojot šo kopību un, un būvējot uz kopējā labuma, mēs nedrīkstam aizmirst arī par to, ka ir jādod iespēja brīvība cilvēkiem eh, veidot eh, šīs dažādās uh, sabiedriskās dzīves formas, vai tās būtu sociālas, eh, ekonomiskas, atpūtas, profesionālas, eh, politiskas apvienības un tā tālāk, ka tam visam ir sava vieta arī šajā mūsu sabiedrībā un tajā, kā mēs kā sabiedriski būtnes sevi arī realizējam un tīpaši dzīvojot sabiedrībā eh, kopienā, kur mums ir jāatrod um, arī veidi, kā mēs varam sadarboties savā starpā, tad šeit ir doti nosaukti daži no, no piemēriem, kas šādā veidā attīstoties, tātad veidojot šīs apvienības, piemēram, sporta atpūtas, profesionālās, ka tās ir arī tās, kas attīst mūso šo spēju um, uzņemties iniciatīvas un arī uzņemties atbildību, un, un tas, manuprāt, nevis manuprāt, bet arī šeit tiek uzsvērts eh, vairāk kārtē, kad eh, šīs, eh, šī, šī atbildība, piemēram, ir ārkārtīgi būtiski, šī spēja uzņemties atbildību ir ārkārtīgi, ārkārtīgi būtiski, un, un tas nenotiek vienkārši automātiski, bet kad to mēs savstarpējās attiecībās kopī, kopienās uh, arī izkopjam un veidojam, un tas arī ir pamats, uz ko mēs varam balstīties, tad uh, apzinoties uh, šo savu šo savu dabu un, un šo savu nepieciešamību veidot šādu kopību, uz ko mēs tad varam arī balstīties. Tālūk, nu, iesim vēl vienā muzikālā beidzamajā muzikālajā pauzītē, un tad gan sāksim pārdomāt arī par cilvēku tiesību nozīmi um, tā, ar šo mēs tikai uzsāksim šo sarunu par cilvēku eh, tiesībām, bet atgādinu telefonu numurus, ja tu mani dzirdi un vēlies iesaistīties, īziņas 266 77 272, bet zvaniem 679 691 31 sabiedriska būtne, kopējais labums un cilvēku tiesības šodien turpinājumā. mūsu acīs atdarī. Lai neilgstam pasaulī, bet gan tavu sirdī. Savās rokās mūs aicini, mīlošās kā vienā sāksirdī jo tik ļoti mūs mīlēji, uz mūžiem grēkus prom pāri. spēcīgā, tad nu lūdzam šķīstītu ar savu svēto tuvumu, lai visu tev nodotu caur pilnīgu pakļāvību. Savās rokās mūs aicina. tavās rokās mūs aicini, mīlošās kā vienā sāsildi, jo tik ļoti mūs mīlēji, uz mūžiem grēkus prom pāri. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit es, es priesteris Jānis, un eh, pārdomājam, lasam un pārdomājam, pārdomājam baznīca sociālo mācību, jā, īpaši šajā reizē bija uzsvērts eh, sabiedriskās būtnes eh, raksturs, cilvēka kā sabiedriska būtnes raksturs, bet tā vien izklausas arī, ka tas viss tiek vedināts uz to, lai pievērstos cilvēku tiesībām, un tā ir arī nākošā uh, nodeļa šajā baznīcas sociālās mācības kompendijā, par ko tad arī pārdomāsim šodien, tagad uzsāksim tikai šo um, pārdomu par cilvēku tiesībām, ieskicēsim mm, tādas atsevišķas lietas, vispārīgas, uh, varbūt tās um, runāju par cilvēku tiesību nozīmi, un tad nākošajās reizēs mm, tad jau nedaudz vairāk pārdomāsim. Bet, jā, Ehm, tātad vispirmām kārtām, kas tiek teikts, ehm, cilvēktiesību identificēšana un pasludināšana ir nozīmīga centieniem efektīvi atbildēt uz neizbēgamajām prasībām pret cilvēka cieņu. Tātad cilvēka tiesību noteikšana, teikšu tā, ir uh, pilnīgi likumsakarīga, ja mēs cenšamies panākt uh, cilvēku cieņas uh, respektēšanu, atzīšanu. Ne? Un tad līdz ar to tā kā savā ziņā dabiski nu, attīstība šīm šim procesam cilvēku, šai diskusijai vai risinot šo cilvēku tiesību cilvēku cieņas problemātiku nonākam līdz cilvēku tiesībām, kā garantu tam, lai tiešām šī uh, prasība pēc cilvēka cieņas uh, tiktu arī īstenota, ievērota, ikvienam cilvēkam. Baznīca šīs tiesības uzskata par mūsu laiku piedāvātu ārkārtēju izdevību ar šo tiesību apstiprināšanu, efektīvāk atzīt cilvēku cieņu un visā pasaulē to atbalstīt kā iezīmi, kā iezīmi ar ko Dievs radījis apeltīs savu radību tā, nu, tāds garš teikums, eh, <laughs> nu, domāju, ka nevienmēr ir viegli izsakot līdzi, nu, ne, ne tikai šim teikumam, protams, bet kopumā. Tātad baznīca šīs cilvēku tiesības uzskata par tādu uh, efektīvu līdzekli, uh, ar ko ar kā palīdzību var tad arī šo cilvēku tiesību nostiprināt uh, sabiedrībā, turklāt atzīstot uh, radītāju dieva uh, kā, kā šo tiesību pamatu, ja tā varētu teikt. Un atkal tas transcendentālais aspekts, kas šeit parādās. Atzīstot, ka Dievs ir radījis mūs, ka viņš ikvienu ir radījis, kad viņš līdz ar to arī dod pēc sava attēla un līdzības šo uh, cieņu, kas pienāks ikvienam cilvēkam un kad ar šo cilvēku tiesību uh, izveidošanu, noteikšanu, ievērošanu mēs arī savā ziņā atdodam eh, šo, atzīstam šo mm, eh, cieņu, kas, ko, ko saņēmuši caur Dievu arī esam. Um, Jānis Svētais, nu jau Svētais Jānis Pāvils II, to ir novēr, novērtējis kā īstu pavērsienu cilvēks, cilvēces morālā progresa ceļā. Uh, tātad šo cilvēku tiesību izveidošanu. Uh, uh, Jānis Pāvils otrais ir nodēvējis, ka īstu pavērsienu cilvēces morālā progresa ceļā. Nu jā, es domāju, to ik viens var novērtēt, ja mēs lasām bieži vien vēstures grāmatas vai skatāmies vēstures filmas, tad ātri vien varam atskārst, ka uh, Ehm, tā nebūtu, nu, nav bijis, kā mēs varbūt tā šobrīd eh, dzīvojam un kādas brīvības un kādas privileģijas mēs baudam. Un kad līdz tam ir pagājis ļoti nu, smags tāds ceļš noiets līdz, eh, līdz esam aptvēruši, kad ir nepieciešamība pēc tādām cilvēktiesībām, lai tiešām varētu um, savstarpēji mierīgi dzīvot, bet arī no baznīcas skatu punkta arī, lai atzītu tiešām katra cilvēka šo mm, eh, radības cieņu, kas pienākas ikvienam. Cilvēktiesības sakņojas cieņā, ar ko apveltīts ik viens cilvēks, tā saka šis dokuments. Uh, Šī cieņa, kas piemīt cilvēka dzīvībai un ir vienāda visiem cilvēkiem, tiek uztverta un saprast ar prātu. Dabiskais tiesību pamats šķiet vēl stiprāks, ja tos skata pārdabiskā gaismā tālūk. Nu jā, tas, šīs cilvēku tiesības mēs bieži vien runājam kā um, dabisku likumu un dabisku uh, ka dabiski mēs nonākam ar savu prātu spējām pie šīm, šīm cilvēku tiesībām, kas tā arī, protams, ir un to atzīst šeit, bet vienlaikus arī uzsver to, ka um, šīs cilvēku tiesības, šīs dabiskais tiesību pamats um, kļūst stiprāks, nostiprinās, tātad arī ar šo uh, pārdabisko, ja, nu, gribas teikt tādu uh, reliģisko uh, uh mm, cieņas atzīšanas aspektu, atzīstot šo nu, gribas, jā, gribas uzsvērt arī tā, ka tādu mm, dziļāko, um, um stiprāko uh, pamatu, šo reliģisko uh, pamatu cilvēku tiesībām un, un šīm, šim uh, dabiskajam um, tiesību pamatam, nu tā teikt. Cilvēku tiesību galīgais avots nav rodams tikai cilvēku gribā, valsts pastāvēšanā vai sabiedriskajā varā, bet pašā cilvēkā un dievā viņa radītajā. Šīs tiesības ir vispārējas, neaizskaramas un neatņemamas. Tālūk, cilvēku tiesību šis galīgais avots nav viss tikai cilvēka griba vai kaut kādas valsts pastāvēšanas vai varas pastāvēšanas, bet pašā cilvēkā, kā dieva radībā. Un, un, un līdz ar to šīs tiesības arī ir uh, vispārējais, visaptverošas, neaizskaramas un neatņemamas. Neviens nevar atņemt šīs tiesības. Nes, nav tādas varas, kas varētu atņemt šīs pamat, uh, tie, cilvēka pamat uh, tiesības. Cilvēka tiesības jāizsargā ne tikai pa daļām, bet viss tā kopumā. Pirmām kārtām paredz šī cilvēktiesība aizstāvēšana personas galveno materiālo un garīgo aidzību apmierināšana, apmierināšanu. Tātad cilvēku tiesības ietver to, ka mēs parūpējamies arī par, nu, gribas teikt, arī tādām elementārām uh, materiālajām un garīgajām vaidzībām, uh, eh, kas ir jārespektē ikvienam cilvēkam. Šīs tiesības attiecas uz visiem dzīves uh, Eh, posmiem un uz jebkādu politisko, sociālo, ekonomisko un kultūras kontekstu. Tās veido vienotu kopumu, kas orientēts uz ikviena personiskā un sabiedriskā labuma aspekta veicināšanu. Tātad, jā, eh, attiecas uz, uz visiem dzīves posmiem, tātad no dzimšanas līdz, līdz nāvei un, protams, arī, eh, kā jau tas atkal šķiet tik ļoti saprotami arī uz visdažādākiem kontekstiem, vai tie būtu kultūras, sociālie, politiskie, ekonomiskie konteksti, ka tas ir šīm cilvēktiesībām ir tiešām jābūt tādām visaptverošām un, un, un neaizskaramām, <laughs> ja, kā iepriekš jau lasījām, lai tiešām uz tām varētu arī balstīties. Un baznīca arī kā redzam šajā dokumentā, um, apstiprina, uzsver šo cilvēku tiesību arī uh, tādu mm, būtisku nepieciešamību mūsu pasaulē un arī kā tādu mūsu cilvēces progresu, um, kas norāda uz cilvēku tādu progresu, kad uh, ir, kad esam spējuši pieņemt um, šo cilvēktiesību deklarāciju, hartu, uh, nu jā, tā ir virzība, laba virzība, bet, manuprāt, šodien arī redzam, ka virzība, ko, ko nevaram uztvert kā tādu pašsaprotamību, ka tas vienkārši mums ir dots, bet gan kaut kas, pie, par ko ir jārūpējas un par ko ir jāuzņems ne par tavu atbildību, jo, nu, kā redzam, diemžēl posts un nelaimes un, un cilvēktiesību pārkāpumi vēl joprojām notiek, vai tas būtu uz, nezinu, uz uh, Latvijas robežām vai ne tikai robežām un citu vietu, un, protams, ja paraugamies plašāk pasaulē, tad redzam vēl jo lielākus postus un nelaimes cilvēktiesību pārkāpumus, kā tas ir eh, kara zonās un ne tikai kara zonās. Tā kā jā, eh, šo progresu, ko esam sasnieguši, nevaram um, būt nevīžīgi pret to, jo, diemžēl, cilvēka dabas otrā puse tā, kas uh, ar lepnību un egoismu ir pārņemta, ir tendēta arī uz to, kad eh, tiek ignorēta uh, otra cilvēka tiesības un brīvības un tāpat tās uh, eh, nāciju līmenī, tautu līmenī. Līdz ar to mums vienmēr jābūt vērīgiem un uzmanīgiem, um, lai, lai šīs cilvēku tiesības tiešām tiktu arī ievērotas.